і дістався назад до кімнати. Не минуло ще й десяти хвилин, а Мері в десяте вже позирнула на годинника, потім роздушила недопалок сигарети, яку нервово курила, поглянула в торбинку, щоб переконатись, що її маузер не на запобіжнику, і підійшла до дверей. Щойно вона зібралася відчинити їх, як з другого боку постукали. Вона завагалася, подивилася на торбинку в руці і озирнулася довкола, шукаючи очима, куди б її сховати, але ховати щось було вже пізно. Двері відчинились, і на порозі постав усміхнений фон Браухіч. О, Фройляйн? Він кинув погляд на торбинку і знову усміхнувся. Мені щастить. Я прийшов саме вчасно, щоб вас супроводити, хоч би куди ви зібрались. Супроводити мене? Вона усміхнулася у відповідь. Ну, Моя справа не така вже й важлива. Вона може почекати. Ви хотіли мене бачити, капітане? Звичайно ж, навіщо? Навіщо вона питає? Просто щоб вас побачити. Чи це злочин? Найгарніша дівчина, яку я будь-коли зустрічав. Цей чоловік, що завжди усміхався, знову усміхнувся і взяв її за руку. Трохи баварської гостинності. Я пригощу вас найчудовішою кавою. Ходімо. Але ж як бути з моїми обов'язками? Неупевнено запитала Мері. Мені треба побачити полковникову секретарку. Оту хай почекає. Голос у фон Браухіча прозвучав підкреслено наприязно. Нам з вами треба трохи поговорити. Таки треба? Не могла не усміхнутись у відповідь на його усмішку. Про що ж? Хоча б про Дюссельдорф. Про Дюссельдорф? Ну, звичайно, звичайно. Це ж і моє рідне місто. Ваше рідне місто. Вона знову всміхнулася і коротко потиснула йому руку. Ой, який тісний світ. Ідучи, вона думала про те, що, як виявляється, можна усміхатися, а в грудях тим часом відчувати могильний холод. У друге за чверть години Сміт із шафером спинилися перед дверима до Менестрельської галереї, вимкнули світло в коридорі прислухались і прослизнули всередину. Цього разу, однак, Сміт дотягнувся крізь вузеньку щілину до вимикача і знову увімкнув світло в коридорі. Він не сподівався удруге вийти у ці двері ані цієї, ані якоїсь іншої ночі. І не хотів привертати чиєїсь уваги, хай навіть до такої зовні малозначущої деталі. Він розумів, їхнє життя залежить від того, наскільки вони усвідомлять усі можливі небезпеки, хоч ці небезпеки можуть виникнути і не скоро. Цього разу Сміт із шафером не зупинилися у глибині галереї. Вони обережно пройшли наперед до сходів, які вели у власне золоту вітальню, і посідали на лавах обабіч проходу. Ця частина зали також потопала в темряві, тож знизу помітити їх не могли. До полковника Крамера, рейхсмаршала Роземаєра, Джонса та Анни Марі приєдналися ще троє Карачова, Томас та Крістіансен.